kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umihi alikuwa ni mwingi wa kuzishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizomiminiwa na Allah jalla jalaluhu nabi Sulaiman alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala anamhadithia na anasema ya kuwa nabi Suleiman alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amjalie yeye awe ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu alitambua neema za Allah na akatambua kuwa hii ni mtihani Allah amempa neema zote hizi ambazo hakuna ashawahi kupewa na wala atakaye mtu a, hakuna yote ambaye atawahi kupewa vile vile Nabi Suleiman akamwambia Allah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alay vile vile akasema hadha min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man shakara fa inma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Rabbi ghaniyyun karim Nabi Suleiman alayhi salam ana anamshukuru Allah na anazitambua neema za Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha na kumwambia wakun minashakirin kuwa ni miongoni mwa wenye kushukuru Allah anamuhimiza na bila shaka mtume wa Allah Musa alikuwa ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala akasema alayhi salatu wassalam kaynusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathira tukusabihi tukutukuze sana na tukutaja na kukukumbuka sana ya Allah Kwa hivyo huko ni kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kana akthara an-nas lillahi Ta'ala كان اشكر الناس لله تعالى مع شريف منزلته وعظيم مرتبته alikuwa ni mwingi alikuwa ndio mtu ambaye alikuwa akimshukuru Allah zaidi kuliko mtu mwingine yoyote e, kulingamana na daraja na utukufu aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwani yeye alayhi salatu wasalam alionekana sallallahu alayhi wasallam akisimama kisimamo kirefu usiku pamoja na kuwa Allah shamsamehe madhambi yake yaliyotangulia na yanayokuja akaulizwa ya rasulullah mbona wajisumbua hivi lima taf'al kadha lima taf'al kulla hadha waqad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wama ta'akhkhar na wewe umeshasamehewa madhambi yako yaliyotangulia na yaliyochelewa qala sallallahu alayhi wasallam akasema mtume wa Allah afala akunu abdan shakura je nisiwe ni mja mwenye shukrani yani inafanya hivi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na ndio maana kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima tujue ndugu zangu iwe isiwe ni madai tu lazima idhihirike katika vitendo muislamu awe ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kupitia moyo wake iqraran bin-ni'am wa mahabbatan laha awe yeye anazikubali anaziona na kuzitambua neema za Allah subhanahu wa ta'ala akazipenda na kuziappreciate neema alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala na wabilisani dhikran wa thanaan wa i'tirafa na kupitia ulimi wake akawa anazitaja neema za Allah anamsifu Allah kwa neema alizompatia na anazitambua na kuzikariri neema alizopewa na Allah انقيادا لامره wajtinaban lahi na kupitia viungo vyake awe anazitambua neema za Allah na kuzishukuru kwa kufuata maamrisho ya Allah na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa mtu hali yake ni hii basi yeye siku zote neema za Allah subhanahu wa ta'ala zitadumu kwake yeye kwa sababu maasiya zinaondoa ma neema wa ziyadatan fi ni'am almafqud na yeye ataweza kupata ziada eh, ongezeko katika neema ambazo kwamba hana na kila anapomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anamlipa kwa hilo kwa hivyo ikiwa sisi tunataka kuendelea kuenjoy neema za Allah na kuwekwa mbali na makatazo ya Allah basi ni lazima tuendelee kuzitambua neema zake na kujiweka mbali na makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala asema al-Imam As-Sa'di ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala wa amma ash-shakuru min ibadillah ama mtu ambaye ni mwenye shukrani miongoni mwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa alladhi yajtahidu fi shukri rabbih ni yule ambaye anajitahidi katika kumshukuru Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala vipi bitaatihi kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wa adaihi na kuyatekeleza ma wadhafa alayhi min ibadatihi yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemkalifisha mja katika ibada zake katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waja wake wawe wenye kumshukuru Allah akawaambia washkuru washkuru washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun basi muwe na wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa kweli nyinyi mnamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala akaweka wazi ya kuwa waja wake wanaomshukuru ni wachache mno akasema Allah subhanahu wa ta'ala wa qalilun min ibadiyash shakur ni wachache mno miongoni mwa waja wangu ambao ni wenye kunishukuru tunamwomba Allah tujalie miongoni mwa hawa wachache ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha umuhimu wa jambo hili la kumshukuru Allah mtume akawa anaha, anahimiza umma wake hatha alaihi salatu wasalam ummatahu ala shukrillah aliwahimiza umma wake kumshukuru Allah walihadha kana min adhimi hadhihi alibada yani shukru Allah ta'ala annaha inda Allah ta'dilu akthar min an-ni'mati nafsiha nafsiha kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ina thawabu nyingi na na ina, una utukufu na ubora zaidi mbele ya Allah kuliko hata ile neema uliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala asema mtume sallallahu alaihi wasallam anapomalizia ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan Allah subhanahu wa ta'ala hajamneemesha mja wake neema yoyote huyu mja akamshukuru Allah kwa hilo neema fashakara Allah alaiha akamshukuru Allah kwa neema hii illa kana alladhi a'ta afdala min alladhi akhadha isipokuwa lile ambalo kwamba kana alladhi a'ta isipokuwa lile ambalo kwamba ametoa huyu mja ametoa nini ametoa shukrani amemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala afdala min alladhi akhadha afdala min min alladhi akhadha min an-ni'am yani yeye amepewa neema na kadhalika na kadhalika akamshukuru Allah hii shukrani unayotoa ni bora na ina utukufu zaidi mbele Allah kuliko ile neema ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekupa tuzidi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba atudumishie neema zake na atuweke mbali na neema yake alivyokuwa akisema mtume sallallahu alayhi wasallam Allahumma inni a'udhu bika min, min zawali ni'matik wa tahawul 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhie neema zake atuweke mbali na hasira zake na atujalie ni miongoni mwa waja wake wanaomshukuru zaidi katika maisha yao na kuzitambua neema alizowapa Mola wao wajaza جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته